ne mai suna wa ki kaunata littafi na biyu wanda Ruqayya Ahmad mai dalan jama'a ta rubuta a shirin da ya zo kafin wannan mun tsaya ne inda bayan sun gama cin abinci Maryam ta kwace komai shi kuma ya shiga ɗakinsa. ɗakin sai gashi ya fito cikin jalladiya doguwa yana faɗin bari in shiga wajen hajiya ta take a dawo lafiya a gaishe su yana fita ita kuma ta ci gaba da zama a falon ana kiran sallan magriba ta shiga ban daki kawai sai ka take wata tinta ruwa tai wanka saboda zafi ya dame ta bayan ta fito ne tayi sallah tana zaune tana karatun Alƙur'ani mai tsarki har aka kira sallar isha'i ta tashi ta yi. sannan ta ɗan shafa mai sama sama tai kwalliya ta saka doguwar riga ta wani yaji mai laushi Rigar ƙaramin hannu ne da ita ta fesa cikinta da turare wato women fashion. Yana da sanyin ƙamshi. A lokacin ƙarfe bakwai da rabi na dare, tunanin to yaushe za su tafi airport din tun da gashi lokaci yana ta tafiya kuma ba tafiya shigo ba har wajen karfe takwas saura tana zaune a bakin gadon gadonta tana ninke underwear ɗinta da ta wanke sai ta ci maganar su maimuna suna neman ta kafin ta fito ma har sai shiga ɗakin Aisha ta kalle ta tace iye matar yayan ba gaskiya kin yi kyau ko duk kwalliyar ka bai bai din ce Maryam ta harare ta Bara'a ta ce da gaske kin yi kyau antina Kafin shi wata magana suka ta ana kiran Bara'atu Tausauri ta fita Maimuna ta ce wallahi ba dan ina tsoron ya a ku ba wallahi ba zan je in taya ta Amina kwana ba kuma yanzu ma kwanan kawai zan dinga taya ta da safa in fito ba za ta sake gani na ba sai goman dare ai kallon da su iman suna nan Aisha ta ce kin ga mu kuwa muna wajen anti Maryam mu sakata mu wala suka yi dariya Bara'atu ce ta shigo tana faɗin anti Maryam wai kice injiya bas yana ɗakin sa zai kai gabanta ya ba da damu bambara kwai ita tunda ta zo gidan bata taba shiga ɗakin sa ba kai ita bata taba jin ma ya aiko ya ce yana kiranta ba in dai kin hada a falo idan ya ganta abinci ne ko ruwa yakan saka ta wani dan aikin yawanci ma bai wuce kawo abinci ko kawo ruwa ba amma in banda wannan komai shi yake wa kansa ta miƙe jin ta yi duk tana neman ta rikice ta daure dai sosai don kar su gano ta ta fito daga ɗakin ta nufi ƙofar ɗakin nasa da ke rufa kamar kullum a hankali ta murta ƙofar ta shiga cikin nutsuwa da sallama wani irin ƙamshi da sanyin ƙeshi ya buge ta ta mai da ƙofar a hankali ta rufe yana zaune a bakin gadon ɗakin yayi mata kyau komai a shirye tsagwani sha'awa a shirye yake tsaf cikin ƙananan kaya wando ruwan ƙasa da riga fara t mai layi layin baki yayi kyau sosai da karshe ta kaya tana saman gadon shi sai kuma briefcase ɗin shi na zuwa ofis a gefen shi sai saurin zubewa a ƙasa tana faɗin gali ya yi saurin cewa a'a dawo ta nan ki zauna mana ya yi, kika zauna a ƙasa ina nuna mata bakin gadon a gefen shi ta tashi a nutsa ta zauna a kusa da shi ta zauna duk sai ta ji wani iri shi kan kallon ta yake domin yarinyar na yi mishi kyau komai nata mai kyau ne yau kan ma sai ya ga yi mishi kyau a kullum kata da nutsuwa komai nata cikin nutsuwa take yi ganin duk sun yi shirin nasu da suka saba ne ya yasa yace mata to mu za mu wuce sai nan da sati uku insha Allah in akwai wani abu da kike bukata sai ki faɗa tana wasa da ƴan yatsunta ce, a'a babu komai bana bukatar komai ya murmushi ya dama ya san hakan za ta faɗa yace shikenan kin dai ta abin da na faɗa miki akan admission ɗinki ko ta gyaɗa kanta ya jawo durowar gadon shi ya ɗauko kuɗi rafa ɗan ashirin ashirin ya ɗora mata yana faɗin to ga wannan ki riƙe ko wani abu zai taso ba sai kin je kina tambaya ba tace yayi wayawa da ka bar shi tana kallon shi ya dago kan shi gaba ɗaya ware idan shi akan ta yana faɗin yaya za a yi in bar shi babu ko kwabo jeje wani irin abu na jin cikin ta ganin irin kallon da ya mata ta yi saurin saukar da idan ta ƙasa ya miƙe yana faɗin bari mu tafi karmi lacci yana duba agogon halin shi takwas saura minti goma sha biyu babbar jakar shi ta kaya ya saurin mafowa kusa da ita yana faɗin wannan ta yi miki nauyi da yawa yasa hannu yana ƙoƙarin karɓa har hannunsu na safar na juna da ma sani ba idan shi yana kanta kai saurin sakar masa jakar shi ma a ƙasa ya ajiye ta Muryar shi ta ji cikin kunnenta yana faɗin goodbye take care of yourself bai saurari komai ba ya babbar jaka ya nufi hanyar fita daga ɗakin ita kam ta kai minti biyu a tsaye kafin ta ci ta dawo normal jikinta babu kwari ta ɗauki ƙaramar jakar ta biyo shi a baya ɗakinta ta nufa su Aisha suna falo dan ta ciwo hayaniyarsu. Galanta ta ɗauka ta yafa sannan ta fito. Bara'ata ta ce wai ina kika makale ne har ya Abbas din ya fita. Maimuna ta ce baki ganda tayi wani iri ba wata kila kukan rabuwa take. Gaba ɗaya suka kwashe da dariyar mugunta. Maryam ta harare su ba ta tsaya sauraron su ba kai waje. Su ma duk suka biyo bayanta tare suka ƙara sabatin gestin ɗin. cin ‘yan gidan sun kewaye motar. Ta hango a basir sun fito daga cikin gida shi da mami saratu. Ta san je sun yi sallama ne da su hajiya. Ya buɗe motar amma bai shiga ba ya ɗora hannayensa akan saman motar suna magana da mamin. Maryam ta miƙo wa mujahid da ke gefen su jakar tana faɗin. Abbas a cikin mota ya karba ya nufi motar dan ya saka masa ganin da ta ya kuro mata ido gaba ɗaya sai kunya ta kama ta gani take duk waɗanda suke wajen suna kallon yadda yake kura mata idan a hankali ta koma bayan maimuna ta ɓoye tana leƙen shi murmushi kawai yayi sannan ya shiga gaban motar Suleiman ne zai kai su airport din. Sai sai ga Atiku sun fito shi da Amina yana rike da halinta duk ta wani sakwarkwace kamar za ta kuka. Shi kuma sai famar rarrashi yake. Ita kan Maryam ce ke wata irin kunya ta kama ta. Ita ina za ta iya ko zuwa kusa da Abbas ne ballantana har ta yadda ya rike mata hannu a cikin ɗimbin mutane haka. kuma har da su mali saratu tana jin bara'atu na faɗin to ga nan antira sai nan sun fito dama ashe shi suke jira har motar ta raka shi ta buɗe masa sai da ta ga Suleiman na kokarin ta da motar sannan ta hakura ta koma gefe Yahuza ma ya shiga gefen atikun sannan suka fara tafiya Abbas ya juyo yana kallon Maryam yana murmushi ita kan kunya duk ta ta har suka fita daga cikin gidan Maimuna ta ture ta gefe tana faɗin kalle shi ba kauya ke ko irin ɗanɗaga halin nan ma ba saki masa ba Bara'atu ta ce ta zo ta wani makale a bayan ki Aisha ta ce wannan ai antina Amina Maryam dai bata ce komai ba sai hararar su kawai da tai ta juya sashen ta suka bita a baya suna tsokanar ta ita kamtin a lokacin ta fara jin kewar Abbas duk sai take jin komai bambara kwai wace gari da safa bayan ta da daga gaishe da hajiya, su bara'atu ma suna cikin gida ita kadai ce zaune a falon nata zauna take ta tunane tunane sai take ganin tamkar Abbas din zai fito daga cikin ɗakin sa kamar yadda ya saba yi kullum da safe idan zai tafi wajen aiki gaba ɗaya jiya ta gidan ya yi mata girma tun da ta zo gidan bai taɓa yin tafiya ko ta wuni guda ba gashi dai ba wani abu ne yake shiga a tsakaninsu ba to amma duk da haka ta saba da yawan shiga da fitarsa kanta ba a falon nasu da yake shi ya sa gaba ɗaya sai take ba babu daɗi haka nan abin ya faru a da ya faru a tsakanin su a ɗakin sa ya tsaya mata a rai ko a jiya ma da ƙyar bacci ta tsinci kanta cikin wani irin yanayi da bata san kowane iri bane haka nan ko faɗo mata a ba sai a ranta sai ta ji wani irin sanyi a zuciyarta Mai sauraro a nan za mu dakata a cikin shirin namu na yau. A shiri na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya.